بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون في وسبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Allahu put je jedini pravi put. I nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti saknuti. وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في العلا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في العلا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله aktivna islamska omladina Linci. šverca, šeitansko djelovanje. Predavača Safeta Kuduzovića. وكريما وكريما الصراط المستقيم لا تحد عنه ولا تتبع الشيطان Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu u svojoj plemenitoj knjizi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا أو ljudi, U istinu je Allahove Đelešanhu obećanje istina. Sala tegurem nekumun hajatu dunja i nemojte da vas zavede ovaj prolazni svijet. Wala yagurannakum billahi al-gharur. nemojte da vas ništa odvede i zavara od vašeg gospodara uzišenog Allaha Đelešanhu. Inne šeitane lakum aduvun fettehiduhu aduva. Istinu je šejtan vama pravi i otvoreni neprijatelj i uzmite ga kao takva. Smatrajte ga kao svoga neprijatelja. In nema jed'u hizbehu li yekunu min ashabi sa'ir. U istinu on poziva svoju partiju. Poziva svoju stranku i svoje sledbenike da budu stanovnici vatre, da budu stanovnici džahennema. Draga moja braćo, uzvišeni Allah te barake o teala na brojnim mjestinama nam u svojoj uzvišenoj knjizi govori o šeitanu i njegovim spletkama i njegovim vesvesama kojima želi da zavede Allahove robove sa pravoga puta. Pa između ostalog u ovome ajetu nam govori da je šeitan pravi neprijatelj, istinski neprijatelj čovjeku. I da ga čovjek mora uzeti za svoga neprijatelja. Čovjek ponekad zna da mu je neko neprijatelj. No međutim, on se obhodi prema njemu kao da mu nije neprijatelj. I to je greška. Moraš znati da ti je neprijatelj i moraš se tako postaviti prema svome neprijatelju. U istinu je šeitan pravi neprijatelj čovjeku. I nemojte zato da vas odvede sa pravoga puta. Jer on poziva svoje sredbenike da skončaju u džehennemu. I kaže uzvišeni Azza wa Jal Tebarek alladhi bi yedihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-azizul ghafur. Al neka je slavljen i uzvišen onaj u čijoj je ruci sva vlast i sva moć, koji je svemoćan, koji je stvorio smrt i život da bi vas iskušao, ko će od vas ljepše raditi? A on je uzvišen i onaj koji mnogo oprašta. Uzvišen je Allah Đelešanu koji je svemoćan. Stvorio je smrt i život. On je taj koji stvara ljude i on je taj koji umrtvuje, umrtvuje ljude. Stvorio ih je zašto? Oma halektu džine olinca illa li abudun. I nisam stvorio ljude i džine, nego samo da mi ibadet čine. To je cilj čovjekovog stvaranja. Li jebluekum ejukum ahsenu amela, da bi vas ispitao ko će od vas ljepše raditi. Nije uzvišeni Allah Đelešanu rekao da bi vas iskušao ko će više raditi, nego ko će ljepše raditi. Pa znači traži se kvalitet. Ne traži se samo kvantitet, nego se traži kvalitetan rad. Lijebluakum ejukum ahsenu amela da vas ispita ko će ljepše raditi. Ljepše raditi ko će imati jači ihlas u svojim dijelima, da to bude samo zbog Allaha Đelešanu. I druga stvar, ko će se više držati sunneta poslanika, ali i salatu wasalam. I to su dva znači uvjeta da bi bilo neko dijelo primljeno kod uzvišenog Allaha Đelešanu. Samo zbog Allaha, jednog jedinog da se to čini, i onako kako je to poslanik Ali Isra Vesela činio. Bilo koji od ova dva uvjeta kada bi manjkao, dijelo ne bi primljeno, ne bi bilo primljeno kod uzvišenog Allaha Đelevana. Draga moja braćo, hvala uzvišenom stvoritelju Azza wa koji je učinio ovu zemlju poprištem i mejdanom borbi između čovjeka i šeitana. To je Allahov sunnet koji će vladati na ovoj zemlji od Adema alaihi islam do zadnjega čovjeka. Šeitan će nastojati da zavede Allahove robove. Kao što je doslo u vjerodostojnim hadisima, da će, kaže, zavodit ću ih sve dok budu imali dušu u svojim tijelima. Sve dok budu živjeli. Mora, znači, biti ta borba između čovjeka i šeitana. Ta borba, braćo, između čovjeka i šeitana na ome svijetu vodi se oko čovjekovog srca. Borba ove dvije velike snage, super, vele sile nekakve, šeitanske i ljudske, vode se oko čovjekovog srca. Hoće li šeitan nastaniti se u ljudskom srcu, pa da on vlada tim i upravlja tim ljudskim srcem, ili će čovjek on biti kao vlasnik toga srca da on vlada sa njim. Pa se znači borba, vodi se ta neprekidna borba jeli, oko čovjeka i oko šeitana. I to je najzad ono što je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao u hadisu Enu Amana ibn Bešira, ili Numana ibn Bešira, u kome se navodi da je Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam kazao da u čovjeku ima jedno, jedan organ, jedan dio koji ako je ispravan, ispravno je cijelo tijelo. A ako je taj dio pokvaren, onda je pokvareno cijelo tijelo. Pa je rekao da je to srce. I hadis je mu tefekun alaihi. Pa je srce ponekad mjesto gdje se šeitan nastani i nađe sebi pogodno mjesto i plodno tlo za nesvese i da čovjeka odvodi sa pravog puta. Ne samo to, nego da ta isti postane šetanski vojnik i da on druge odvodi sa pravog puta. Ili će to mjesto, ili će srce biti mjesto pored koga će šeitan samo prolaziti. Nikada neće moći da uđe u njega, niti će imati znatni utjecaj na to srce. Zato je, braćo, neophodno čovjeku da poznaje šeitana i njegove vesvese i njegove načine kojima on prilazi čovjeku i kako pokušava da odradi čovjeka. Ne treba se čovjek zabaviti stvarima koje mu nisu bitne oko šeitana. Koliki je broj šeitana? Da li su oni muškog ili ženskog pola? Je li šeitan oženjen ili nije oženjen? Ima li porodicu ili nema porodice? Ima li djecu? Da li su mu djeca muška ili ženska i tako dalje? Od toga čovjek nema nikakve koristi. Kao što se poneki su se zabavili ispitivanjem stvari koje im ne koriste. Ne na Dunjaluku, niti na Ahiretu. Pa ispituju, na primjer, kako se zovu braća Jusuf, ale i selam. Kada bi sve šerijatske dokaze pretražili, i hadise, i ajete, i govore ashaba i tabina, nećemo naći nešto pouzdano vjerodostojno što govori o tim stvarima. I najzad kakva je nama korist ako bi znali da se je Jusufov, ali vam jedan ili drugi ili peti brat zvao tako i tako. Nikakve koriste nemamo od toga. Oni momci koji su boravili u pećini, kako im je ime? Kakva su im imena? Iz kog su plemena bili? Njihov pas što je bio sa njima, kakav je pas, koje vrste? Je li bokser ili je šar planinac? Kakva korist toga? Kada bi znao da je ove ili one vrste, kakva korist toga? Lađa Nuha alaih salam, od kakvog je drveta bila? Bukovo ili kestanovo? Kakva je razlika? Štap Musa alaih salam, od kakvog je drveta bio? I štap Sulejmana alaih salam, na kome je umro? Od kakvog je drveta bio? Onaj mrav kom je se Sulejman alaih salam obraćao? Kada je rekao Allah Đelešanu da se Sulejman alaih salam osmijehnuo zbog riječi tog mrava, da li je taj mrav muško ili žensko? Vrsta Kao koja je vrsta krave koju su trebali da zakolju Beno Israil, kada im je Musa salam naredio. Imena Havarijina, onih koji su pomagali sa a.s. Kakva korist od toga? Kakva korist kada bi znali čitavo njihovo potomstvo? Nikakva korist. Nama je cilj šta su oni radili. Kako se zove ono drvo pod koje je Musa salam otišao nakon što je napojio onima djevojkama. na udicu da su to bile kćerke Šojba a.s. Iako za to nema pouzdan dokaz kada je ošao, kaže, فسقى لهما ثم تولى إلى ظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير kaže da im je napojio njihovo stado pa je otišao kaže pod hlad sjeo kaže sjeo je pod drvo kakve je vrste drvo bilo i tako dalje to su stvari braćo to su stvari od kakvih čovjek nema jeli zatim je koristi a naš poslanik alejhi salatu vesselam je dovio Allahu dželešanu kaže Allahume inni a'udhu bike min qalbin la yakhsha ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشفع ومن علم لا ينفع إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع بلجة ترمزي النسائي ابن ماجه ابو داود حاكم drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. U prevodu, gospodaru moj, ja od tebe utočište tražim od srca koje nije bogobojazno. Bogobojaznost od dove koja nije uslišana. Jer šta čovjeku vrijedi? Da je ne znam kako Bogo boja, zanali mu se dove njegove ne uslišavaju. O mi nesilna ješpa i od duše koja se nikad zastupiti ne može. Šta god da joj daš, malo joj. Kada bi joj sam dunjaluk dao, poželjela bi drugi dunjaluk. O min ilmi na jenfa i od znanja koje ne koristi. To je ovo znanje. To je ovo za da Čovjek ispitiva kada bi znao od kakvog je drveta bila lađa nuha, ale islam. i li kakve koristi? Nikakve. To je znanje za koje je rekao imam uh, taberi, imam mu fesira, kaže znanje o tome ne koristi, a džehl neznanje o tome ne šteti. Znači, znao ili ne znao, sve jedno ti Samo bespotrebno se čovjek jeli, zabavlja i uzima sebi korisno, korisno vrijeme. To je kao izgleda ovaj primjer možemo usporediti sa čovjekom koji sjedi i uđe mu zmija u njegovu odjeću. I to neko primijeti da mu je zmija ušla u odjeću i nakon što ga obavijesti da on ima u svojoj odjeći zmiju, on počne ispitivati kolike je dužine, kakve boje, je li otrovnica ili nije otrovnica. Tako. Pa Allahov robe ti imaš u svojoj odjeći zmiju, trebaš da se kotarišeš toga. Nemoj sad ispitivati te sitnice koje tebe ne zanimaju. Treba da se kotarišeš te zmije. Jedne prilike upitao je jedan od učenika Sulejmana Lameša, upitao je svoga profesora, kaže, je li šeitan oženjen? Ima li, kaže, šeitan ženu? Pa mu je rekao, kaže, ne znam, kaže, nisam, nisam prisutuo toj svadbi. Nisam prisao svoj toj svadbenoj proslavi šeitana. Htio je da ga odgoji. Htio je da mu kaže nema potrebe za pitanjima koja nisu od koristi. Možda mi ponekad možda pitamo pitanja koja ni, od kakve nikakve koriste imamo. Niti da su stvari na kraju kraja zanimaju. Ili kada se upita jedno pitanje, nakon sto pitanja ima 30 kod pitanja. To je ono što su islamski učenjaci ukorili i što su mrzeli da se tako pita. Kad se pita nešto, dobija se odgovor. A nakon toga nešto se pita, što se nikada nije desilo, niti će se desiti, slično tome, to su islamski učenci smatrali pokućeni. Narod što ima malik. Dođu i pitaju ga nešto. Kaže, ali se to desilo nije. Kaže, kad se desi, dođite i pitajte. Jer čovjek tu gubi vrijeme na odgovor i tako dalje, ta se stvar nikada nije desila. Da li će se desiti, Allah zna. Ako se desi, onda pitaj, ono što se desi. Jer ima mnogo stvari koje se dešavaju, a mi smo slijepi ili se pravimo slijepi pored toga i ne pokušavamo da to riješimo i da to poprimo, a ono što nas ne zanima i što se možda nije desilo, o tome pitamo i o tome se polemike vode i tako dalje. Pa ga je htio odgojiti, pa mu kaže nisam, kaže, prisutuo toj svadbenoj proslavi. Draga moja braćo, šeitan prilazi čovjeku na razne načine. U raznim vidovima i oblicima. Pokušava mu otežati njegove ibadete. Pokušava ga odvratiti sa pravoga puta govoreći, a tema našeg predavanja jeste šeitan i šeitanske vesvese. Govoreći o ovoj temi, neophodno je da se dotaknemo narednih poglavlja. Da spomenemo razloge zbog kojih šeitan prilazi jeli čovjeku. Vrste vesvesa koje unosi u čovjeka. Posljedice tih vesvesa i na kraju govorit ćemo uz Allahovu tebarak je ta'ala pomoć o liječenju tih vesvesa. Kako čovjek da izliječi kod sebe te šeitanske jeli, vesvese. Spominje imam Džuvajni, a to od njega prenose mnogi islamski učenjaci, kao Neuvi, El Gazali, Ibn Džauzi i drugi, da su dva osnovna sebeba i razloga zbog kojih šeitan prilazi čovjeku. Prvo jeste nepotpunost u razumu, da je čovjek krnjavog razuma, I druga stvar jeste nepoznavanje Allahove Đelešanu vjere i nepoznavanje šerijetskih propisa. Šeitan kada nađe čovjeka da je nepotpunog razuma, to je za njega idealna žrtva da mu priđe i da mu oteža Allahu u vjeru. I da mu uljepša ono što nije od vjere. A s druge strane da mu učini teškim i mrskim ono što je vjera pa ga tako skrene sa pravoga puta. Jer čovjek koji nema razuma, takvom šeitan lako priđe, jer on ne može sam po sebi, ne može razmišljati. Navodi Ibn Uđeuzi, Ibn Uđeuzi i drugi, da je došao jedan čovjek, Ebul Uafau, Ibn Aqilu El Hanbeliju, jednom velikom islamskom učenjaku, Hanbelijske pravne škole, i kazao mu. Kaže, o imamu, o profesoru, kaže, ja, kaže, kupam se, I kaže, tri puta se zagjurim potpuno pod vodu. I kaže, tako borim jedno vrijeme, kaže, pa iziđem. Kada se kupam. I kaže, nakon toga, kaže, ja sumnjam, kaže, i smatram, kaže, da je mom, na mome tijelu negdje ostalo nešto suho. I pa kaže, da se nije cijelo tijelo pokvarsilo. Pa ga je pogledao ovaj veliki islamski učenjak i kaže mu, idi, kaže, kući, kaže, i ti ne moraš klanjati. Ne moraš, kaže, klanjati. Pa se ovaj začudio, zbog čega mu ovaj ga pita o taharetu, ovaj mu kaže, idi kući, kaže, ti ne moraš klanjati. Kaže, u istinu sam čuo Allahov, u istinu sam ja, kaže, ovaj, predeseno od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je kazao, kaže, podignuto je pero trojice, ani najmi hata je stejkaz, sa onoga koji spava dok se ne probudi, tako mi se ne pišu djela. U ani sabi hata je šib i malodobnom dok ne dođe do punoljetstva ul međnuni hatta jakl. I kaže ludom dok se ne opameti. Kaže ti se od ove treće skupine. Ti se lud i kaže nemaš potrebe da klanjaš. Allah nije kaže ludog obavezu da klanja. Čovjek koji se tri puta zagnuli pod vodu i nakon toga sumnja da je na njegovom tijelu ostalo suvo, taj je u istinu lud. Ovo nikako nije put da se izdaju sve ko treba klanjati, ko ne treba, nikako. Ali hoćemo kazati kakav su islamski učinjaci imali kategoričan i oštar stav prema muesisima, prema onima koji otežavaju sebi, a i drugima vjeru uzvišenog Allaha te barake o teala. Drugi razlog koji navodi i koji omogućuje šeitanu da priđe čovjeku jeste džehl u Allahu i vjeru. I to je ono čime je pogođena većina današnjeg ummeta. Džehl u Allahu i Đalšanu vjeru. Raširenost slabih i lažnih hadisa. Sjećam se jedne prilike jedna sestra je kazala, kaže, dok vidiš, kaže, da ljudi puno rade po nečemu, kaže, kaže, moraš odmah sumnjati u to. Kaže, to je sigurno neki hadis daif ili je lažan dok ljudi rade puno po njemu. I to je tako. Lažan hadis zna dijete malo. A osnovne vjerodostojne hadisa kod Buhari i kod muslima, koji, bez koji čovjek ne može živjeti, jednostavno ne može se nazivati muslimanom kako treba, to se ne zna. Ali se tamo neki lažan hadis koji se prenosi možda, koji je zabilježen u 5. ili 6. hiličkom stoljeću, takvi se hadisi znaju. Jer šeitan nastoji da te stvari raširi među svijetom. Pa da se sune tumanji, a da se bidati novotarije da isplivaju na površinu, pa da se onda te stvari smatraju da su one, ili da su one sunnet. I zato je, braćo, neophodno čovjeku da zna odakle da uči. Od koga da uzima znanje. Ko je ta ulema od koje može uzeti znanje. Ko su te knjige gdje se može vratiti odakle da može uči i da čita. I da ne uzima se nekakva iznimna mišljenja pojedinih učenjaka. Jer svaki učenjak ima neko iznimno mišljenje koje je kazao. Ili većina učenjaka. I nije dozvoljeno onda čovjeku da se vraća i da uzma za ta iznimna mišljenja i da se vlada po njima. To bi bio pravi džehl u vjeri uzvišenog Allaha Đelešanu. Ponekad kod nas ima pogrešan stav čovjek nešto što je prvi put čuo u životu smatra da je to prioritetno mišljenje i da je to najjače. Zato što sam to prvi put čuo. Ako bismo tako smatrali, onda bi nešto nestalo ići tihada. Onda se nikad ni sam slučajak ne bi mogao vratiti sa svoga mišljenja. Prvi put sam nešto čuo s neke kasete ili pročitao negdje u nekoj knjizi da tako i tako stoji. I gotovo, spreman sam za to da ginem. To je pogrešno. To vodi ka džehlu. Ičtihad nije takav. Potrebno je kad se govori o jednoj temi, jednoj meseli, potrebno je sakupiti sve dokaze koji govore o tome. Nije dozvore uhvat se za jednu knjigu ili mišljenje jednog učenjaka i to slijediti. Ne. Umet je nepogrešiv u njegovoj cijelosti. Kompletan umet. A ni nije jedan učenjak pona osoba. Zato čovjek može čuti jedno mišljenje i nakon toga ga promijeniti. I zato vidimo i mama Šafiju kada se je vratio u Egipat, promijenio je pola svoga mezheba. I tako i islamski učenjaci. Vidite islamskog, islamske učenjake žive po 20, 30, 40, 50 godina. Šeh Albani je radio 60 godina na hadisu i hadijskim zanosima i par dana pod kraj svoga života promijeni mišljenje o, kojim, o, o, kojim, o kome je pisao po svojim dijelima i tako dalje, branio to mišljenje, promijeni ga. Kaže, nisam bio pravo. To je iskrenost prema Allahu Đelšanu. I to je ono što se ne naziva džehlom. To je znanje da čovjek slijedi dokaze koji su došli. Da ne bi jeli, upao u ovu skupinu. Druga stvar o kojoj ćemo govoriti uz Allahu pomoć jeste vrste vesvesa koje je čovjek jeli, koje je šetan ubacio čovjeku. Prvo jeste, braćo, ono što je vezano za iman i akajid čovjeka. Šeitan nastoji da čovjeku pokvari njegova kajd. To mu je najbitnije. Kad pokvari njegova kajd, on je odradio svoje. Kad je čovjek odveo u kufur i u nevjerstvo, tada je šeitan najsretniji. Bitan je akajd čovjeka. Ako ne da mu ga pokvari u potpunosti, onda bar da ga izvede iz okvira akajda ehlu sunnata vol džemata. Pa da bude od nekakvih jeli, novotarskih sekti pa ćete naći čovjeka možda ponekad razmišlja o Allahu Đelešanu. Mjesto da razmišlja o Allahu i stvorenjima, e fela ja on zurune ilan ibili kejka kulikat. Zar ne gledaju u devu kako je stvorena? U devi su veliki ajeti. Allah Đelešanu nije obavezao roba da razmišlja o njemu, subhane, nego da razmišlja o njegovim stvorenjima. Razmišljaj o nebesima i o zemlji. U istinu je u stvaranju nebesa i zemlje da su tu dokazi za pametne. Ali čovjek razmišlja o Allahu Đelešanu. Pa uzme svojstva uzvišenog Allah Đelešanu imena, pa još kad čuje da uzvišeni Allah Đelešanu ima ruku ili stopalo i slično tome, ono što je došlo vjerodostanim dokazima, pokušava, Allah, pokušava da otrta i da opiše Allaha Đelešanu. Pa na kraju napravi ona teđ sim. Napravi od Allaha Đelešanu da je on tijelo. Pa liči ili čovjeku ili ome ili ono i tako dalje. I onda može umrijeti na tome da se vrati Allahu Đelešanu kao nevjernik. To nije dozvoljeno. Uzvišen je Allah Đelešanu je zadužio čovjeka da razmišlja o njegovim stvorenjima, a ne o njemu, subhane. Ili da čovjek razmišlja o, drugima, da li je vjernik ili je nevjernik, ulazi u ljudske nijete i tako dalje. To nije dozvoljeno. Druga stvar gdje šeitan pokušava da prije čovjeku jesu da se u nijetu i u taharetu. Pa čovjek, na primjer, kada hoće da se abdesti, ima nijet za abdesti. Kad hoće da klanja namaz, ima nijet za namaz koji izgovara svojim riječima. Ne mojite onu salije, tako i tako i tako. Pa to ponovi jedan put, pa dva put, pa tri put. Pa nikada ne stigne za imamom početni tekbir. Jer imam kad dođe do se početni tekbir, on niče, ne mojite onu salije, lila, i tako. Pa ako se zbuni, vrati se jedan put, imam je još počeo da uči fatihu. I on je propusto početni tekbir. A početni tekbir mu je vrijedniji od mnogo čega. Ne samo da je propisao to zbog muvaha, nego zbog bidata. Navodi šeho li sam Ibnu Temije u svojim tvrtvama, kaže da je vidio ljude koji kaže dođu, kada donese nijet, prvo nijete nekoliko puta, se vraćaju da zanijete, i kada to uspije nakon truda i džuhda uloženo, onda kaže, digne svoje ruke ovako, i trza svojim rukama, i pokaže svoje zube i viče Allahu Ekber, sam se napinje, kao da je izišao negdje na nekakav meč borilački vještina, pa takve pokrete izvodi i tako zluga svoje pokazuje kao da je u džihadu, kao da svoje zluge pokazuje neprijatelju, kao da nije stao pred Allaha Đerušanu gdje treba biti skrušen i spokojan. Gdje je ta skrušenost pred Allahom Đerušanu? I onda viče i sve snage Allahu Ekber kao da, jeli kao da je u džihadu. Spominje Ebu Muhammed al-Makdisi u svome dijelu u kome govori o bidatima i novotarijama, Spominje, kaže da je jedan čovjek došao tako u namaz i počeo da nijeti. Pa je govorio, ne voj tu anu salije lillahi, tako, tako, pa je došao ono, eda el lillahi. Eda el lillahi znači obavljajući zbog Allaha. Ali on mjesto da kaže eda el lillahi, on je rekao eza el lillah. Pa mjesto da kaže dal, izgovor, izgovorio je zal. Pa je rekao eza el lillahi. Nije rekao obavljajući zbog Allaha, nego uznemiravajući Allaha jel ezijetiti, ezaem znači ezijetiti, uznemiravati. Pa kaže, uznemiravajući Allah, pa je čovjek koji je kanio pred njega, prekino namaz i kaže, jeste, ezaem nillahi, voli resulihi, voli melaniketi, voli žematil muslimin. Jeste, kaže, uznemiravaš, kaže Allaha, i uznemiravaš poslanika, i meleke, i džemat muslimana. I tako jeste. Allaha i poslanika zato što uvijek bidati novotariju Allah vjeru. Što Allah nije propisao, nije tim obavezao. Uznemiravajući Meleke, jel meleke uznemirava ono što uznemirava Allaha i poslanika i vjernike? I džemat muslimana na kraju krajeva zato što si naglas to govorio i ometaš ljude koji su pored tebe. Pa ga je znači ovaj islamski učenjak jeli, ukorio na ovakav, na ovakav način. Tako isto možemo vidjeti čovjeka da u taharetu da mu šeitan prilazi i da čini sa njim, sa njim čuda. Stvari koje je zdrav razum ne može pojmiti. Nakon što ode da obavi nuždu, tada počinje njegovi problemi. I tada počinje njegove avanture i njegove priče. Pa počinje sam sebe kažnjava i sam sebe azab čini nakon što uđe u kupatilo ili što uđe u na mjesto da obavi nuždu. Pa ima i nakon što obave nuždu prave čučnjeve. Gledaju je li nešto izišlo od mokraće i tako dalje. Ili čak ima, kaže, ni stepenice da stane i da na petama skače ni stepenice do kraja gleda je nešto izišlo iz njegovog tijela. Da mu ne bi to pokvarao njegov jeli, abdes. Ili se treći podveže, podveže svoje stidno mjesto da ništa ne može izići. Četvrti vraća u fatu, onu fatu, onu medicinsku, stavlja u mokraćini kanal da ništa ne izidje iz njega. I tako dalje. Sam sebi azab čini kojim ga nije uzvišeni, Allah Đelšanu zadužio. E, to mu šeitan prilazi. Kad god da uzme abdest, on mora trčati na, na, nazad u WC grada da nije slučaj nešto izišlo iz njega. Zato je poslanik sallallahu sallam preporučio i rekao, i zašto je kod njega da je poslanik uzimao vodu na svoju ruku i ovaj prskao po svome sidnom mjestu i po odjeći, da čovjek koji kada mu tako šeitan priđe da kaže, ma nije to izišlo ništa, nego to je od one vode koju sam ja jeli poprskao. Sjećam se, jedan brat mi je pričao, kaže, ja kad sam, kaže, počeo da klanjam, kaže, kad uđem u WC, kaže, na jednom mjestu je, kaže, bila košulja, a na drugom hlače, na trećem mjestu ovo, na četvrtom mjestu ono, kaže, nemoguće je da čovjek, kaže, uđe u kupatlo da iziđe prije sat vremena. Šeitan, znači, priđe čovjek koji kroz to pokušava da mu oteža njegovu vjeru i da mu oteža, jeli, njegove ibadete. Kaže šeho Islam Ibn Tejmije, govoreći o čovjeku koji obavi nuždu, malu nuždu, pa kaže, govoreći o njegovom stidnom mjestu, kaže, Iza istudri dar, o iza turike istakar. Kaže, čovjek u stidno mjestu je, kaže, kao vime od krave. I da će ovo zapamtite, ovo vam je šarijatsko pravilo. Vako je istan slučajac kada su govorili. Istan slučajac kaže dvije riječi, tako mi je Allaha zlatim svojima i treba odmah ispisati. Mi cijeli dan govorimo i to se nigdje ne treba zapisati. A istan slučajac kad progovori, odmah pravilo izlazi šarijatsko. Imam Malik kada je pitan u, u izdizanju Allaha Đošavi za Darša, kaže izdizanje poznato. El istivau ma'lumun, wal kayfa majhulun, wal imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'ah. Izdizanje Allaha je poznato i zadašao. Kako? Ne znam. Obavezno je u to vjerovati, a pitati o tome kako se to dešava je bidat. Pravilo koje je na svome mjestu i kojim se odgovara jedan sin novotarima.